hablar más nada, ya no quiero hablar más nada. Ya no más, ya no más, ya no Para mí me va mejor, ya no oye explicación. Ya no más, ya no más, ya no Disculpa mamita, estoy ocupado que te quede claro. Ocupado. Mommy, leave a message at the tone, and I'll get back to you when I can, or maybe not. <laughs> we can have a session on the low, and nobody has to know how I rock your spot. Calladita, más bonita, me gustan flaquita, gordita, blanquita, mulatica. Tienen que tener Si no salpica y deja la muelita chica. No pinto, pero entiendo cuarto y cuadro. Mi llevo a dreams naked in the ground. Tomando mamá de ahí te meto mano y si no, ando ocupado, lo siento. Ya no quiero hablar más ya no quiero hablar más Ya no más, ya no más, ya no más. Para mí me va mejor, ya no doy explicación. Ya no más, ya no más, ya no más. Disculpa, mamita, estoy ocupado. ¿Qué? Ocupado. <laughs> que te quede claro. Ocupado. Colorado. Ocupado. ¿Qué quiere? I'm busy right now, making moves, el jefe. Dinero, dinero, I'm all about the verde. Picked up the don, cause it said doble R. Skirt. to Havana. Rolling down the street, keep a Gucci bandana. I ain't tryna speak, this is about the bandana. See, si, call me Carlos, Santana. Mira, mira. Cállate la boca con cohiba, hiba. I think I'm semi sosa, shot the DR, PR. And damn, it's good to know I got them lit in Cuba, like Pit in Cuba. Ya no quiero hablar más nada, ya no quiero hablar más nada. Ya no más, ya no más, ya no más. Ya no más. Para mí me va mejor, ya no hay explicación. ya no más, ya no más, ya no más. Disculpa, mamita, estoy ocupado. ¿Qué? Ocupado. <laughs> que te quede claro. Ocupado. ring, ring, ring, ring, ring, El teléfono suena. Cambia de cancela. Tengo una que en la cama me modela. Que está bien dura y la vez bien buena. Yeah, overtime. Eh. Si yo la conozco de long time. Yeah, estamos full time. Eh. Ando con lo mío por eh. triunfa, yeah. Tiempo para ti no tengo, se acabó. Me cansé de dar explicaciones. Estoy imaginando lo que estoy haciendo y yo Y yo haciendo música pa' millones Te quedas en pausa y te di cordel Y por no entenderte toco perder Te quedas en pausa y Así que no intentes más, que no soy el mismo ayer, no. Ya no quiero hablar más nada, ya no quiero hablar más nada. Ya no más, ya no más, ya no más. mí me va mejor, ya no hay explicación. Ya no más, ya no más, ya no más. Ya no más. Disculpa, mamita, estoy ocupado. Hold up, swole up. <laughs> the school zone, baby. <laughs> que te quede claro. You gotta crawl before you walk and you tryna hop, skip and jump. Ocupado. Con paciencia y vaselina, el elefante se la metió la amiga. Eso, mi amiga, es la vida. <laughs> Dale.